աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան տարբեր տարածաշրջաններում։ Իհարկե, մեզ համար Թերևս ամենահատկանշականն այն էր, որ Ադրբեջանը կրկին թույլ չի տալիս, որպիսի հումանիտար բեռները գան հաստեն Արցախ, անկախ ամեն ինչից։ Գիտեք, սա քաղաքականացվում է եւ ըստ ամենայնի ամեն ինչ անում են որպիսի Արցախը ել ավելի թուլանա, որպիսի նաեւ խաղապա առաքելությունը այստեղ գրի իմիջային եւ քաղաքական կորուստներ։ Բայց սա է, ունենք այն, ինչ ունենք։ Իրանի եւ Ադրբեջանի արգոսնախարները ունեցան հերախոսազրույց, քննարկեցին երկկողմ հարաբերությունների տարածաշրջանային գործընթացները։ Մենք տեսնում ենք, որ վերջի շրջանում երկու երկրների կարելի ասել առաջին հերթին Իրանի կողմից նկատվում է որպիսի ինչ որ երկխոսություն հաստատի Ադրբեջանի հետ։ Սա չի նշանակում, որ Իրանը զիջելու է իր ազգային շահը կամ չի առաջնորդվելու այլևս իր ազգային շահը։ Ուղղակի միգուցե փորձ է կատարվում սեղանի շուրջ լուծել վիճահարույց հարցերը։ Ակտիվ էր վերջի մի քանի օրերին Ռուսաստանը։ Պետերբուրգում մեկնարկեց Ռուսաստան-Աֆրիկա գագաթնաժողովը հերթական խոսեցին տարբեր հարցերի մասին, երկում հարաբերությունների Ռուսաստանը կակտիվացնի իր ներգրավվածությունը Աֆրիկայի էներգետիկ ոլորտում, պարենային, ոլորտում, գիտակրթական եւ այլն։ Տեսնեք, շատ հետաքրքիր է նաեւ երկում հարթակում տեղ ունեցած հարաբերությունները, մասնավորապես այստեղ հատկանշական է Ռուսաստանի եւ Եթովպիայի ղեկավարների հանդիպումը։ Եթովպիան շատ կարևոր դերակատարություն ունեցող երկիր է, մենք բոլորս դա գիտենք եւ ուղափար է քրիստոնյա է մեծ մասամբ, չնայած որ կրոնի տեսակետից շատ ավելի մոտ է հայ արաքելական գեղեցուն։ Տեսնում եք ինչ մեծ հնարավորություն ունենք նաեւ մենք ամեն տեղ զարգացնելու մեր հարաբերությունները, եթե ճիշտ քայլերը ձեռնարկենք, պրոֆեսիոնալ մոտենանք եւ ազգային շահը հաշվի առնենք։ Նաև Աֆրիկայի մասին խոսելիս հետաքի զարգացում տոնեցավ Նիգեր կոչեցյալ պետությունը։ Այնտեղ տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր։ Ապստամբները կրում էին իրենց հետ Ռուսաստանի դրոշները եւ անկարկում էին Ռուսաստան, Ռուսաստան, փորձում են նոր կառավարությունը ձևավորել այնպես, որ նա արևմտյան իմպերիալիստներից իրենց ասելով թեքվի դեպի այլ երկրներ, մասնավորապես Ռուսաստան։ Հատկանշական է այս երկրում տնեցող գործընթացները Նիգերը ընդհանրապես ամենա աղքատ երկրներից մեկն է, բայց շատ հարուստ է բնական ռեսուրսներով։ Մասնավորապես այնտեղ կուտակված են ահրելի ուրանի պաշարներ եւ առաջատարն է աշխարհում Նիգերը ուրանի պաշարներով։ Բավական է ասել, որ Եվրոմիության ուրանի կարիքների 25%-ը հոգում հենց Նիգերը։ Իսկ Ֆրանսիայի ատոմային եւ սուզանավերը եւ ատոմակայանները նրանց կողմից օգտագործող հումքի 40%-ը գալիս է Նիգերից։ Եթե այստեղ փոխվի աշխարհակահաղական ուղղվածությունը, բնական է կարող է շատ նոր զարգացումներ տեղ ունենան։ Իմիջիալոց խոսվում է նաև այն, որ Վագներ ռազմական այդ խմբավորում կարող է նաև Նիգերում ակտիվ գործողությունների դիմել։ Իմիջիալոց նույն այդ Ռուսաստան-Աֆրիկա գագաթնաժողովի ժամանակ Պետերբուրգում նկատել են նաև Պրիգոժինին, Վագների հրամանատարին, չէ հայտնի այդ մարդուն, որը հանդիպում էր մի շարք աֆրիկյան երկրների ղեկավարների հետ։ Չի բացառվում իհարկե, որ նաև նրանք ընդգրկվեն այնտեղ։ Բայց իհարկե լինելու է սա նաև շատ բարդ, որովհետև Նիգերում ուժեղ է նաև ԱՄՆ դիրքերը, այնտեղ կա ռազմաօթային բազա ամերիկյան, շատ մեծ, որը կարող է ընդունել եւ անօթաչու թռչող սարքեր եւ հսկայական տրանսպորտային ինքնաթիռեր, ինչպիսին է օրինակ Սուպեր Հերկուլեսը։ Տեսնեք, բնական է պայքարը այնտեղ շարունակվելու է։ Հետաքրքիր է նաեւ այն, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Շոյգուն իր պատվիրակության հետ մեկտեղ այցելեց Հյուսիսային Կորեա։ Հանդիպեց այնտեղ ղեկավարության հետ, իր գործընկերոջ եւ իհարկե Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի հետ։ Խոսեցինք տարբեր հարցերի մասին, հարաբերությունների խորացման կիմ չենին ասեց ընդհանրապես պետք է մեկ ճակատ կազմենք իմպերիալիստների դեմ պայքարում եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ Շոյգուն եւ Կիմ Չենինը գնացին եւ տեսան նոր հյուսիս կորեան ռազմական տեխնիկան։ Ասեն որ այստեղ հյուսիս կորեացիները մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Վերջերս նրանք ցույց տվեցին իրենց ժամանակակից երկու ամենաարդիական անօթաչու թռչող սարքերը որը մասնագետների գնահատմամբ լավագույններից է աշխարհում։ Պաղեստինում իրավիճակը մնում է բարդ, բայց այստեղ տեղ ունեցավ մի գործընթաց, որը շատ խորհրդանշական է։ Հрьяաները, հрьяական, ավելի շուտ Իսրայելի իշխանությունները ցեմենտաբիտոնով փակեցին մի ջրհոր, որից օգտվում էին Պաղեստինի մի շարք բնակավայրեր եւ ոռոգման եւ խմելու ջրի համար։ Կարծես թե փոքրիկ կենցաղային բան է, բայց շատ բանի մասին է խոսում։ Ինչպիսի ատելություն եւ ինչպիսի խորը անհամաձայնություն կա այդ երկու եղբայրական ժողովրդների միջև։ Այսպիսին է թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդ եղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։